Wa kulle muhdathatin bid'ah Wa kulle bid'atin dalaletun Wa kulle dalaletin fin nar Falënderimi i takon Allahut Azze wa Xhell, Atë e falënderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të veprave tona, Kë e udhëzon Allahu s'ka kush e lajthit, dhe kë e largon nga rruga e vërtetë s'ka kush e udhëzon, dëshmojmë se s'ka hyjni tjetër përveç Allahut, i Cili është një dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. O ju që keni besuar, keni frigë Allahun me një frigë të denjë dhe mos vdisni ndryshe vetëm duke qenë muslimanë. O ju njerëz, keni frigë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje Dhe nga ai krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra dhe gra. Keni frikë Allahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajni farefisin, se Allah është Mbikëqyrës mbi ju. O ju besimtarë, keni frikë Allahun dhe thuani vetëm fjalë të drejta. Ai ju mundëson të bëni vepra të mira, ua shlyen mëkatet e juaja, e kush respekton Allahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh. Thënia më e mirë është thënia e Allahut azze wa xhel, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alejhi wa sellem. Veprat më të këqija janë të shpikurat. Çdo shpikje është bidat, çdo bidat Është lajthitje dhe çdo lajthitje të çon në zjarr. Vëllezër musliman, Allahu Azze ve Xhel ka mbjell në zemrën e njeriut dashurinë e parave, dashurinë e pasurisë, si dhe kërkimin e asaj, për arsye se njeriu me atë ndërton dhe rregullon jetën e tij në këtë botë. Islami i ka dhënë rëndësi kërkimit të rrizkut, kërkimit të pasurisë i ka dhënë rëndësi shumë të madhe, saqë e ka krahasuar me luftën në rrugë të Allahut. Allahu Azze wa Xhel thotë: "Wa akharune Yadribune fil ardi yebtegune min fadlillah wa akharune yukatilune fi sebilillah Dhe të tjerë që gjurmojnë nëpër tokë kërkojnë begatitë e Allahut, ndërsa të tjerët luftojnë në rrugë të Allahut. me dorën e tij, dhe ka qenë Davudi alejhi selam ai i cili nuk ka ngrënë vetëm nga ajo që e ka fituar me dorën e tij. Islami ia ka bërë obligim muslimanit kërkimin e rrizkut në mënyrë të lejuar, halal, me qëllim të mos ketë nevojë t'ia shtrijë dorën tjetrit dhe të mos të jetë i mvarun nga të tjerët. Pra kërkimi i pasurisë është nder dhe krenari për muslimanin, që ta mbajë familjen e tij, t'i ndihmojë të varfërit, t'i ndihmojë jetimët dhe shumë e shumë punë të mira të tjera. Me pasuri arrihen shumë gjëra të çmueshme dhe me vlerë, kuptohet duke mos dalë jashtë kornizave të halalit dhe sheriatit islam, duke mos e dëmtuar tjetrin dhe shoqërinë në përgjithësi. Me fitim hallall ndriçohet zemra dhe zgjerohet gjoksi i muslimanit, gjen prehje dhe qetësim, lehtësim në ibadet ndaj Allahut, po ashtu pasuria hallall është prej shkaqeve të pranimit të duasë, veprave të mira dhe me të arrihet kënaqësia e Allahut, ndërsa fitimi me haram, Allahu na ruajt, është fatkeqësi dhe bela për pronarin e saj. Me të ngurtësohet zemra, fiket drita e imanit dhe arrihet zemërimi dhe hidhërimi i Allahut. Me haram, harami rrënjët i ka të prishura, është pa bereqet nëse pronari i saj e shpenzon atë Për diçka të mirë nuk ka as shpërblim dhe as nuk lavdohet për të, vetëm se do të jetë përgjegjës për të dhe do të do të ndëshkohet. Nga Sa'd ibn Abi Waqqasi transmetohet se i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul Allah", i tha o i dërguari i Allahut, lute Allahun që të jem prej atyre Që u pranohet duaja. Çka i tha Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem, i tha, Etib met'amek. Tha, Ha ushqim të mirë, ha ushqim hallal, tekun mustexhabed-dave. Tha, Do të jesh, ha ushqim hallal, tha, atëherë do të jesh prej atyre të cilëve u pranohet duaja. Pastaj tha Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem, Walladhi nafsu Muhammedin biyadih. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit alejhi selam, tha njeriu nëse fut në barkun e tina një kafshatë haram nuk i pranohen atij punët e mira katërdhjetë ditë. Gjithashtu një hadith tjetër i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ku thotë Inna Allahe tajjibun la jakbelu illa tajjibe, Allahu është i mirë dhe nuk e pranon vetëm se të mirën, thotë, në vazhdim thotë, e Allahu i ka urdhëru besimtarët me atë që i ka urdhëru të dërguarit, i ka urdhëru të dërguarit duke ju thanë, ja ejuher rusulu kulu min tajjibati, Wa'melu saliha, i ka, i ka urdhnu të dërguarit duke ju thonë o ju të cilët o ju pejgamber, hani nga të mirat edhe bëni vepra të mira. Me të njëjtën i ka urdhnu besimtarët tu ju thonë ja ejuhel ledhine amenu kulu min tajibati. O ju të cilët keni besuar, Hani nga të mirat mimma razaknakum që ne ju kemi furnizuar juve. Pastaj në vazhdim të hadithit pejgamberi sallallahu alejhi ve selem e ka përmend atë njeriun i cili ishte në udhëtim të gjatë, i pluhrosur, i lodhur me flokë të çaraveshura, i kishte ngritur duart nga qielli dhe thoshte, Ja Rabb, ja Rabb! Thot, wa melbesuhu haram, wa met'amuhu haram, wa meshrebuhu haram, fe enna justegjabu leh. I kishte ngritur duart nga qielli dhe u lute, O Zot, O Zot, thot, ushqimit ishte ushqyer me haram, kishte ngrënë haram, kishte pirë haram, kishte veshë haram, thot, e si t'i pranohet atij duaja. Domethënë ky njeri me gjithë këto cilësi që aludojnë në, në nevojën e tij të madhe për Allahun, megjithatë pija e tina, ushqimi i tina, veshja e tina haram, janë bërë pengesë e pranimit të duas së tij dhe i është ndërprerë lidhja me Zotin e tij. E çfarë i mbetet robit nëse i ndërpret lidhjet me Zotin e tij dhe nuk i pranohet duaja dhe i vihet pengesë mes tij dhe mëshirës së Allahut azze wa xhell? Për këtë arsye, të parët tanë të mirë shumë janë ruajtur nga ushqimi haram dhe kanë thënë, Nëse vazhdimisht bën ibadet, nuk do të kesh dobi përderisa nuk shikon se çfarë fut në barkun tënd. Transmetohet nga Aisha radijallahu anha se erdhi një djalosh te pejgambe, te Ebu Bekri radijallahu anhu dhe i solli një ushqim. Pasi e ngrëni, Ebu Bekri radijallahu anhu e pyeti o djalosh, nga ky nga është ky ushqim tha kur kam qenë në injorancë Kam qit fall dhe jo që kam dit diçka thot vetëm se e kam mashtru atë e ai më ka shpërbly për kët e me me ato para thot e kam ble këta ushqim Atëherë çfarë bëri Ebu Bekri radiallahu anhu e futi menjëherë dorën në gojë dhe e volli ata. Edhe tha pasha Allahun thot nëse Nuk kisha mujt me qit vetëm se edhe me gjith shpirt e kisha bë kët dhe i kërkoj falje Allahut për atë që i ka mbetur në zorrët dhe venët e tij. Gjithashtu transmetohet nga Omeri radijallahu anhu se një herë piri një qumësht dhe i pëlqeu shumë. Kur e pyeti atë djaloshin tha nga është ky ushqim tha nga devet e sadakas. Atëherë menjëherë edhe ai e volli. Është për të mërzitur vëllezër musliman se sheh sot shumë njerëz që nuk i intereson fare se në çfarë mënyre dhe metode arrin deri te pasuria e tyre. Qëllimi i tyre është pasurimi halal. Qëllimi i tyre është vetëm pasurimi. Nuk i intereson a është halal apo jo. Halal për të është ajo çka mund ta bëj dhe arri, ndërsa haram për të është ajo çka nuk mund të arri. Kjo sëmundje për fat keq sot është përhapë në shumë vende islame siç janë pra kamata, rishfeti, vjedhja, shitblerja e alkoolit, drogës, mashtrimi në peshojë, betimi rrejshëm gjatë shitblerjes, ngrënia e pasurisë së jetimit. Të gjitha këto na i vërteton hadithi i Pejgamberit sallallahu alejhi selem ku ka thonë, Je'ti alen nasi zemanun la jubalil mer'u ma ehadhe minhu e minel halali ew minel haram. Thotë do të vijë një kohë ku njeriut nuk i intereson fare nga e ka fituar pasurinë, a prej haramit a prej halallit. Allahu azze ve xhel në lidhje me ribanë dhe largimin nga ajo thot ja ejjuhelledhine amenut-tekullahe ve dheru ma bekije miner-riba in kuntum mu'minin o ju të cilët keni besuar keni frikë Allahun dhe largohuni nga ajo çka ka mbet nga kamata nëse jeni besimtarë Mjerë për ata të cilët masin. Elledhine idha Elledhine idha kalu alen nasi jesteufun. Ata janë të cilët kur ju matin, kur matin për veti e shtojnë. Ndërsa, kur ju matin, wa idha kaluhum eu vezenuhum juhsirun, e kur t'ju masin të tjerve, ua mangësojnë. E la jedhunnu ulaike ennehum meb'uthun, a nuk mendojnë ata se një ditë kanë për t'u ringjallur, li jeumin adhim në një ditë të madhe, jeume jekumun nasu li rabbil alemin, atë ditë kur të dalin njerëzit para Zotit të gjithësisë. فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه احمده سبحانه واشكره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه Wa ala alihi wa as'habihi wat tabiina lahum bi ihsanin ila joumi dini wa ba'd Vëllezër musliman, keni frikë Allahun dhe dijeni se muslimani arrin shpëtimin dhe lumturinë vetëm atëherë kur largohet nga harami dhe ik nga gjërat e dyshimta, vetëm kështu mund ta ruajë fenë من خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قدوا بالحق وبه كانوا يعملون أبي بكر وأمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك, ومنك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين واحم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن سائر البلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذي للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا